Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi sellem njegov rob i poslanik. Draga braćo, svakog petka citiramo kuranski ajet iz sure El ahzab O vi koji vjerujete, koji u prevodu značenja glasi O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Blagodat govora je blagodat kojom je Allah uzdigao čovjeka u odnosu na druga bića. I velika je odgovornost ljudskog roda po pitanju ove blagodati. Pogledajte kako Allah eksplicite jasno naređuje ja ejuhelladina amanu takullaha wa kulu kaulen sedida. O vjernici, Allaha se bojte, budite svjesni, bilo da ste sami ili u skupini, bilo da živite danju ili noću, šta god da radite, šta god da govorite, kako god da postupate, znajte da Allah je o svemu obaviješten i da će sve zapisano biti. Allaha se bojte i samo istinu govorite. Šta ćete za posljedicu imati? Allahu akbar. Yuslih lekum a'malekum. Allah će vas za dobra djela vaša nagraditi. To jest, imat ćete dva hajra, dva dobra, i na ovom i na budućem svijetu. Znači, ko bude se iskreno Allaha bojao i samo istinu govorio, Allah će takvoj osobi dati da čini dobra djela na ovom svijetu. To mu je nagrada, jer će na ovom svijetu biti stabilan na pravome putu. I dobit će na ahiretu i grijehe će vam oprostiti. Allahu akbar. Znači Allah će vas za dobra djela vaša nagraditi i grijehe vam oprostiti. Kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem na lijep način nas savjetuje pa kaže držite se istine. To jest samo istinu govorite. Jer istina, istinoljubivost jehdi ilal lelbir vodi dobročinstvu. Wa innal birra yahdi ila al-janna. A dobročinstvo vodi ka džennetu. Uzročno posljedično povezani postupci. Znači ko istinu govori, dobra djela čini, a dobra djela ga vode prema džennetu. A čuvajte se i daleko budite od laži. Jer laž vodi ilal fuđur u nevaljala ružna i griješna djela. O innel fuđure jehdi nar, a grijeh i ružni i nevaljali postupci vode u džehennemsku vatru. Draga braćo, radi osvježavanja našeg pamćenja i poticaja naše svijesti da budemo pažljivi, navešćemo danas jedan hadis koji bih volio da dobro zapamtimo i da ga prenesemo svojim ukućanima. Jer govori o vrlo značajna tri odnosa koja čovjek obavezno treba da uredi dok je živ na Dunjaluku i od kojeg mu ovisi uspjeh, sreća i na ovom i na budućem svijetu. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Ittaqi Allahe kunt Boj se Allaha gdje god da si. Boj se Allaha gdje god da si. Bilo da si u svom rodnom mjestu bilo da otputuješ u Ulcinj ili u Njemačku, Švicarsku ili Australiju ili Ameriku. Neki pomisle, kaže, ovdje me niko ne zna, sad ovdje mogu svašta raditi. Ali imaju ona dva meleka koja su uvijek uzate. Boj se Allaha gdje god da si. I to je značajno da uredimo odnos između nas i našeg stvoritelja. Ko je iskren sa Allahom, i ko zna za Allaha, Allah ga zavoli. A koga Allah zavoli pozove Meleka Džibrila da ga obavijesti, da ga voli i da obavijesti Meleke, da ga i oni vole. I onda Meleki spuštaju tu vijest da Allah i Meleki vole tog i toga na dunjalu pa ga i vjernici zavole. Pa se čudimo nekad, kaže, kako ljudi nekoga vole. Kaže, on se sam voli. Zato što je Allah zavolio tog svog roba, pa obavlja namaz, pa istinu govori, pa dobra djela čini, pa pomaže ljudima ili u najmanju ruku nikome nije na štetu. Sjetio sam se ovdje jednog interesantnog događaja koji se zbio u Sanđaku. Hrišćanin vladar poziva dvojicu bošnjaka muslimana na razgovor. Da ispita i vidi u kakvom su halu, ali je poslao vijest da mu pošalju najuglednije bošnjake. Dolaze dvojica aga i nisu bili plaho obrazovani, ali su bili bogobojazni. I pita kralj, kaže, ko vas je poslao? A ova jedan odgovara, kaže, mene je poslala moja žena. Kaže, kralje se ti to izigravaš sa mnom. Kako te poslala žena? Kaže on, bio sam dobar prema svojoj porodici pa me zavolila žena. Pa je to prenijela na rodbinu i komšiluk, pa su me i oni zavolili. Pa je to prešlo na čaršiju, prvo na, to, tu regiju, pa su me zavolili. Pa je to prešlo na čaršiju, pa su me zavolili. Pa kad si ti tražio, da pošalju uglednike, eto mene su izabrali. Međutim, da me žena nije poslala, <laughs> pogledajte, onaj ko nije cijenjen u svojoj kući, džaba mu sve. Sav dunjaluk da je uz njega ako nije u svojoj kući poštovana i cijenjena osoba. Kada je u osami sa Allahom i kada je sama sa svojom porodicom. Zato, braćo, zapamtimo, boj se Allaha, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, hajthuma kunt, gdje god da si. Otba'i sejijete hasenete temhuha i nakon lošeg dijela uradi dobro da izbriše ono loše. Jer nema čovjeka na dunjaluku da ne griješi. Ali nakon što napraviš i učiniš grije, odmah nakon toga uradi dobro djelo, fe innel hasenati yudhibne sejiat, jer uzvišeni Allah kaže da dobra djela brišu i eliminišu loša djela. To je drugi odnos koji uređujemo sa ljudima. bi khuluqin hasan Jer ovo nakon što uradiš loše, uradi dobro, te u stvari prema sebi odnos. Da brineš kako ćeš i na koji način proživjeti dunjalučki život. I treća stvar koju poslanik sa selem kaže nase bi khuluqin hasen i ponašaj se prema ljudima lijepo. Ako si sa Allahom dobar i bogobojazan, ako si prema sebi odgovoran i svjestan da neminovno griješiš, ali da su najbolji griješnici oni koji se kaju i koji nakon lošeg čine dobro da eliminišu ono negativno i loše, ovo treće je vrlo značajno, ponašaj se prema ljudima lijepo. Jer ako ovo treće ne ispuniš, opet si propao. Jer ona žena koja je u vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve puno postila i na file i klanjala na file mimo farza. Međutim, došla je vijest do poslanika alaihi da puno uznemirava komšiluk svojim jezikom. Ne može niko ostati rahat od njenog jezika. On je kazao za nju hijefinar, ona je u džehennemu. Euzu billah. Da nas Allah sačuva od džehennemske vatre. I onda se neko čudi i kaže kako je Efendija imamo ljude koji idu u džamiju, a pričaju ko tetke kad izađu iz džamije. Evo im odgovora. I u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo je takvih žena koje su i badetile pored farza i na file, ali od jezika niko nije mogao ostati miran i za nju je rekao poslanik alaihi ona će biti u vatri. Kako je opasan jezik? A za drugu ženu za koju je obaviješten da samo se pridržava farzova, ali da su svi mirni od nje. Nikoga ne uznemirava svojim jezikom. Kazao je za nju da će biti od stanovnika Zato, braćo, vodimo dobro računa o ovoj blagodati. I kad govorimo, govorimo istinu. I kada se šalimo, Poslanik alaihi salatu wasalam ni u šali nije lagao. Jer imamo naše ljude koji kažu kad ih onda napadne neko nakon izgovorenog govora, kaže ma ja se to šalio baš, što ti to ozbiljno uzimaš? A ja sam čuo jednu pametnu izreku da u svakoj šali ima malo šale. U svakoj šali ima malo šale. Daleko je više istine. Samo što ljudi nemaju hrabrosti da to kažu otvoreno. I onda se kriju, ja se šalio. Međutim, ni u šali ne smijemo upotrebljavati laž. A imamo dosta ljudi koji da bi zasmijali društvo, da bi bio raja, izmišlja laži da Bog sačuva. I protiv ovoga, i protiv onoga, svašta laže. Samo da bi raja rekla, a vidi ga, stvarno je jaran pravi. E, jes nam lijepo bilo, mi se ismijali, a takvi će u, u džehennemu biti da nas Allah sačuva od džehennema, koliko je to opasno. Onaj ko laže da bi zasmijavao društvo oko sebe. I za kraj želim vam prenijeti jedan interesantan događaj koji bi trebao biti poticaj nama. U Sarajevu je jedan hatib krenuo da klanja džumu petkom. I na svom putu prolazi pored jedne mehane u to doba, to je bilo davno, ljudi piju. Petak, Mubarek petak, muslimani koji nose imena muslimanska, alkohol pred njima. Ide dalje druga grupa kocka za pare. Ide još dalje treća grupa pobili se. Mlate se, Mubarek petak, oni se udaraju. Došao čovjek u džamiju i kaže, ispio se na mimber i kaže, o ljudi, o džematul muslimin, ako vi nećete u džennet, ja ne znam ko će drugi. Jer vi koji ste u džami, ste najbolji. A mi znamo koliko nam još fali. Subhanallah, svakad pogleda sebe u ogledalo zna koliko mu još treba da se izgrađuje i popravlja i da bude bolji. Ali doista, evo mi kad gledamo u travniku, vi ste najbolji braću. Vi koji ste danas u ovoj džami, inša Allah, ja ne znam ako mi nećemo u džennet, ko će drugi? Jer se trudimo, žudimo, znamo da nismo dobri, koliko bi mogli i trebali biti. Znamo da nam još fali, ali se trebamo truditi da svakodnevno preispitujemo svoj jezik. Da učeći Allahov govor Kur'an, sjećamo se svega onoga što je bilo, što trebamo sada činiti i što će biti inša Allah da čitajući knjige, islamsku literaturu, širimo svoje vidike i učeni se najviše Allaha boje. Innama jahša Allahe min ibadihi ulema. Da budemo svjesni i da zapamtimo ovaj hadis, boj se Allaha ma gdje da si. Uredi svoj odnos sa Allahom, pa će ti biti dobro sa svima. I nakon što uradiš loše djelo, učini dobro da ga eliminišeš. To je odnos prema sebi. Popravi taj odnos. I na kraju وَحَالِقِ nas bi huluqin hasen Ponašaj se prema ljudima lijepo. Šta te košta da se nasmiješ kad nazivaš selam? Ali iskreno, nelicemjerno. I kada nazoveš selam bratu muslimanu da mu doista želiš mir i spas. A ne dok okrene leđa vidjel ti onoga. Odakle njega? U nečemu što je. Nego ako voliš brata muslimana iskreno, znaj da onaj ko ti dođe i ogovara drugoga i priča protiv muje, da će sutra sa mujom pričati protiv tebe. I nikada nemojmo saslušavati trač i gibet, jer je to ogavno i ružno djelo koje se porodi e yuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maytan zar neko od vas voli da jede meso umrlog brata svoga a vi to prezirete mi nažalost jedemo meso brata svoga nekada da ne osjetimo i dok se dvojica sastanu pričaju o trećem i to je loše zato cijenjena braćo uzmimo pouku sa današnje hutbe da se iskreno Allaha bojimo i da samo istinu govorimo. Ako želimo da nas Allah za dobra djela naša nagradi i da nam grijehe oprosti. I molim Allaha, dragog, da nas učini od iskrenih sljedbenika dini Islama koji će stalno Kur'an slijediti i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem i koji će biti dio najboljeg ummeta jer kaže uzvišeni Allah kuntum hajre ummetin lin nas uhriđet lin nas vi ste najbolji ummet subhanallah koji se pojavio Zbog čega? Naređujete dobro, a od zla odvraćate i u Allaha vjerujete. Zato odgajajmo sebe, odgajajmo svoju porodicu, uređujmo odnose sa svojim hanumama, sa svojom djecom, to je naša prva zona odgovornosti. A pustimo svjetsku politiku, dok to ne uredimo, džaba nam sve ostalo. Molim Allaha dragog da promijeni naše stanje na bolje, da promijeni stanje muslimana u Siriji, u Palestini i u čitavom svijetu nabolje i molim Allaha da se smiluje nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على